Bueno, aurtengo denboraldian zehar ba askotan aipatu izan dugu urte luzea eta zaia izan dela bidasoarentzat sasoi batean kolpe eta min asko hartzen dituzte jokalariek eta guzti horiek arindu nahian esperientzia handiko ba, mediku talde bat e, du bidasoak e, talde horren kide gure urrengo gonbiatua da oian saiar zehazki ba, taldeko masajista eguerdion oian eta eskerrik asko ba, gaur gurean izatagatik. Bai, hori joan, hori Bueno, lehenik eta behin, aipatu berri dugu jokadariak eta teknikariak oporretan daudela. E, mediku taldea ere egoera berdinean aldago. Bai, bueno, gutxi gora bera, bai. Beraiekin ja bokatu dugu, baina gu kemen gure klinikan jarretzegu lanean, ba, bueno, guztur arte, edo gu, gure artean banatik dugu oporrak. Bueno, entzule kondo uler dezaten, oian saiar, zer, zer, zer zer lan gauzatzen du bidasoren barnean? Bueno, e, ni bilasoago taldeko fisioterapeuta da naiz, ba, bueno, beste borjarekin batera, e, bilaben lan egitu lan, eta beraiekin egoten gara, hori, ba, eh, denborari guztian zehar, ba, du izan dezun betala, ba, mina edo lesioa dituzten bitartean ba, alik Horrek esan nahi du, bueno, ba, neurketa guztietara, bertaratzen zaretela, bidaiak, eta bar, e, nolakoak izaten dira horrelakoak, ze, bueno, askotan guk ikusten zaitugu, ez, edo zaituzte guz bioi, e, eh, fisioterapeutei, ba, bueno, hortxe, e, bakarrik, e, bueno, jokalariek min hartzen duenean, baina imaginatzen dut, partiduen ostean eta partiduen partido eta partidoak e, baino lehenago ere ba lanen bat burutuko duzuela. Hori da, bai, gu, bueno, bai entrenamendutan eta bai biraietan, beraiekin batera egoten geha, eta azkenean batez ere, ba, adibidez, partidu baten aurrian, e, neurketa baino lehen, egoten geha ordu terdi baldenago, ba, prestatzen, bai e, bentajeren bat iteko, edo norbaitek e, behar mehat, zerbait e, espezifiko behar baldin badu, ba, beraiekin hori lantzeko, Gero, partidu mitartean, ba, ikusten den bezala, ba, egoten geha hor bankilloan, ba, laguntza behar badute, dute, ba, ateratzeko prez, eta bai bukatzean, ba, hori, ba, lesionatu den bat baldin badago, edo minatu hartu norbait baldin badago, ba, hor ja, egitegu, ba, fisio bezala, ez, bueno, jendeak egin ezaguten duen parte hori, tratamendu parte hori. E, bueno, eh, eskubaloian kolpe, kolpe ugari jasotzen dira, eh, kontaktu handiko, ba, kirola da, Ez dakite, ba, bueno, entzule gehiago jakin jakin dezaten, e, zeintzuk dira normalean, ba, bueno, eh, eskubaloian, e, suertatzen diren lesioak, eta bueno, nola, nola konpontzen ditu zuen, o saiatzen zareten konpontzen? Ba, <clears throat> azkenean, e, bueno, gehien sufritzen duen tonaldeak, edo, bueno, gehien bat, izaten dira sorbaldak bai beraiek erabiltzen dutelako ba, jaurtitzeko, eta zuk duzun bezala, ba, hain, beraien artean ema dituzten kolteak ere nahiko potenteak izan hori diarako. Bestalde baitare, ba, e, bai honetan eta txortatiletan, desente sufritze dute, azkenean, pisu, bueno, altura eta pisu asko dakaten jokalariak direlako, baina beraiek dituzten e, mugimendua direlako. Eta, bueno, alde hortatik, ba, lan beraiekin lehenago egiten dan lana, ba, eta ba, hori zaiesteko, ez, lan ba, pixka lan Eta gero baita ere, ba, sesio estetirik horren bat, ba, pixka ba, ikusten balde badegu den, eh, denboraldian bitartean, ba, lesio asko bau dela sorbalari, sorbalan inguruan, ba, igual gehiago jokatik zatzen gara ba, puntu hortan bueno, e, gu normalean e, eh, astelenero edo ostegunero izan ditugun e, saioetan e, nire janpegarokarenek beti aipatu izan du, bueno, ba, jule naginagalderen egoera, obera ginduela denboraldia aurrera ginduen enean, bueno, e, sorbaldean hain zuzen ere, ba, molestia ugarirekin hasi zuelako, gero hobetu zirelako, ba, bueno, gabonak pasata, e, ala izan da, hainbesteko gerra eman dio juleni sorbalda? Ma, bai, jazkenean, bueno, e, trote asko dakaten jokalariak dira, eta askotan beraiek bera gu baino beto eta dute e, beraien gorkutza ez. Eta, bueno, gainea elkartu da, ba, zenboral, arraroa izan dela, ba, paroi askorekin, eta hori ere jokalari bat entzat, ba, zaila izaten da, zenean berriro ere asteko momentu hori okerrena izanen dalako. Baina, bai, izan dituten bezala, azkenean bulta eman diogu, eta aurrera, aurrera, atera bila. Oian, e, bueno, asko ke eh, ez dituzte, ez dizute eh, aurpegia jarriko edo, bueno, e, gatik agian, e, bueno, ba, soma dezakete gaztetxoa zarela, zu aurten hasia zara e, bidasoan fisioterapeuta lanetan, e, zuretzat Ricardo Jimenez bezalako e, mediku batekin lan egitea, ba, urteak eta urteak dara matzana kirol eta kirol munduan, eta irungo klubetan eh, zer, zer esan nahi du? Jo, ba, hori niretzat, nire lehen esperientzia hola ondila, ba, hau izan da, bida soakin, eta, jo, Ricardo betalako e, eh, figura bat eukitzea, genean ematitu alde batetik kriston segurtasuna, eta beste batetik, ba, gauta e, eh, ikus, bere ikuspuntua eta alden guztia, ba, genean ikasteko, ez? Ba, bai Ricardo, eta bai inguran ditugu, bueno, hori, ba, fisioterapeuta, eta da baita ere. Genea beraiek, asko daute dute, eta ni beti hori, ba, beraien gandik ikasteko pesku. Uneora ikasten, e, bueno, aipatu berri dugu saioan zehar, e, bueno, ba, bidazoak eh, datorren denboraldiko denboraldi aurrea, preste duela, partiduak eta bar, ez dakit zuek ere, fisioterapeutek edo mediku, e, bueno, ba, mediku taldeak, e, lan espezifikoren bat antolatzen duzuen denboraldi aurrerako, planen bat, ez dakit e, horrelako xetasunak dauden. Bai, orain bertan, hori, bai, bai, bai, bai, bai, bai, libre, bueno, e, eh, jokerari batzu, ba, utiki ber, jarretu barko dute, ba, bere, beraien selektuekin eta, orduan kasu bako izta pixka bere zeitan enda. Baina talde guztia, eh, agutu, bueno, iabete baldenago, hasi hori da eh, lanian, baina beraien kabuz baita mantentzen dira ba, udaran e, zehar kasu Eta hori, azkenean bizkat gehien bat mantentzeko. Eta nenda jartzen diegun lana, ba, hilabete hauetan. Bueno, Jan, ba, mi esker gurean izatagatik, gaurkoan, bueno, ba, eskubaloiaren beste ikuspegi bat ezagutu dugu, kasu honetan masajisten ikuspegia, edo talde medikuaren, e, e ikuspegia, normalean e, e, eskubaloilariena jasotzen dugu, bueno, ba, beste ikuspegi bat ziur ba, entzulei ba, interesgarria izan zaiena. Esan dakoa hoian, mi esker gurean izateagatik eta, bueno, ea oporrak ematen dizkizueten zuei ere bai. Bai, mi esker gertu e, eh, kartarik.